Якісь легкі наркотики, але багато. Це, певно, тому він виглядав старшим, як на свій вік. Іван відкашлявся. Там усе. Спадковість, наркотики, стероїди. На свій вік він не міг так виглядати. Зрозуміло. А Соломея що? Невже теж наркотики? Іван захитав головою і важко зітхнув. Йому знадобився час, щоб відповісти. У неї такий специфічний прояв токсикозу на ранній стадії вагітності. Маркіян відкрив рота від подиву. Пройшовся до свого крісла і сів в нього так важко ніби новина звалила його з ніг. У неї були судоми в руках, титанія або іще називають рука акушера. Але вона не здогадувалася і по ній не було помітно. Ні, вона дізналась за тиждень до цих подій. Маркіян занімів а потім знову почав завзято клацати пальцями по клавіатурі. Якоїсь миті зупинився і напружено подивився на співрозмовника. А пухирі це теж токсикоз? спитав він. Ні, це алергічна реакція на м'ясо раків. Таке буває? Ну, звісно. Вибачте, адвокат зашарівся. Скажіть іще, а лікар? Він лише робив, що йому казали, чи в нього були і особисті інтереси в цій всій історії? Мали свої інтереси. А він не лише зосереджував увагу людей на їхніх відмінностях, але й проводив свої дослідження. Скажімо, повторив над людьми без пам'яті експеримент Мілграма про підкорення авторитету. Зрозуміло. А імена біблійні він теж вигадав для експериментів, чи їх обрали навмання. На худорлявому кутастому обличчі Івана з'явилася ледь помітна усмішка. Ні, зітхнувши, вимовив він. В цих іменах вся квінтесенція дійства. У людей забрали пам'ять і залишили натяк, чому так трапилось. Не розумію. Усі імена дані лікарем належали непов'язаним між собою біблійним персонажам, однак мали одну спільну рису. Кожен вчинив протягом свого життя якийсь жахливий вчинок. Даліла викрила секрет неймовірної сили Самсона Філістимлянам, а Весолом був сином зрадником царя Давида і повстав проти нього, щоб заволодіти престолом. Рувим продав свого брата Йосифа торгівцям. Іфай спалив свою єдину доньку, тому що обіцяв пожертвувати за перемогу у битві першим, що вийде з воріт його дому в разі повернення. Соломея вмовила ірода Антипу принести їй на таці голову Іоанна Хрестителя. Єзавель була вкрай жорстокою жінкою, через яку загинуло безліч невинних людей.